Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-11 ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia dot com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podcasts qed nerġgħu nwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej huwa wieħed minnhom. Illum il-ħdax ta' Settembru tas-sena 2002. Sena ilu eżatt bħal-lum seħħew l-attakki fuq l-Istati Uniti illi kulħadd jaf dwarhom u illi b'ċert illi kulħadd anke ftakar fihom illum felu s-sena. Jiena fil-ftit minuti li ġejjin se nitkellem naqra dwar kif ġew mfakkra l-attakki tas-sena l-oħra hawnhekk fi New York u naturalment dejjem nagħmel dan mill-perspettiva mhux biss personali tiegħi ma wkoll mill-perspettiva Maltija. l-ewwel ajruplan kien ħabat fit-torrijiet tal-World Trade Center fid-disa neqsin 14 il-minuta u propju f'dak il-ħin ġabra kbira ta' nies li nġemgħu fil-post magħruf ukoll issa bħala Ground Zero hemmhekk sar mument ta' silenzju. Immedjatament wara, il-Gvernatur ta' New York, George Pataki, qara dak li huwa msejjaħ bħala il-Gettysburg Address li oriġinarjament il-President Lincoln kien ta fi żmien il-Gwerra Ċivili hawnhekk u dana jitkellem dwar it-telf ta' ħajja biex tiġi ppreservata l-libertà. Immedjatament wara, il- Is-Sindku ta' New York li kellna s-sena l-oħra, Rudolph Giuliani, Kien il-persuna li beda l-qari ta' l-ismijiet kollha ta' l-aktar minn 3,000 kważi 4,000 ruħ li tilfu ħajjithom dakinhar f'dawn l-attakki. Fost l-ismijiet ma setax jonqos li kien hemm dak ta' Brian Cachia, l-Amerikan ta' dixxendenza Maltija, ismijiet oħra Maltin, Kien hemm ukoll, pero' mhumiex ta' nies Maltin tal-anqas sa fejn nafu aħna u mir-riċerka li għamilna fost daw forsi nistgħu nsemmu lil Michael Għaxaq minn New Jersey u anka lil Mary Boffa minn Manhattan. Pero' dawn ma jidhrux illi huma nies ta' dixxendenza Maltija wara kollox dawn l-ismijiet għalkemm aħna nafuhom forsi bħala ismijiet Maltin huma wkoll ismijiet li aħna Malta uritna fi żminijiet oħra meta aħna konna ngħidu aħna pereżempju taħt il-Kavallieri jew taħt l-Ispanjoli ehm, u allura dawn huma ismijiet li fil-verità eh, għalkemm aħna nqisuhom bħala Maltin huma Maltin xejn. Imbagħad fost eh, in-nies li komplew jaqraw eh, l-ismijiet tal-vitmi tal-attakki tal-11 ta' Settembru kien hemm ukoll Hillary Clinton li llum hija senatur minn New York, il-mara ta' Bill Clinton, l-attur magħruf Robert De Niro illi jgħix u jaħdem apparti bħala attur anke fil-ħajja privata u personali tiegħu qrib ħafna ta' fejn seħħew l-attakki fin-New York u anke sindki mill-imgħoddi ta' New York fosthom is-Sindku Dinkins u s-Sindku Koch illi fis-snin illi għaddew kienu huma li mexxew lil New York. Tajjeb insemmi wkoll illi ċ-ċerimonja kienet immexxija mis-Sindku attwali illi huwa Michael Bloomberg. Tajjeb ngħidu wkoll illi fid-disa u tliet minuti nstemgħu tokki ta' ampina f'silenzju u dan biex eh, jimmarka il-ħin preċiż illi t-tieni ajruplan daħal fit-torrijiet tal-World Trade Center. Il-qampiena eh, reġgħet daqqet eh, darbtejn oħra biex tfakkar meta il-bini jiġġarra fiġifieri meta waqgħu eh, it-torrijiet tal-World Trade Center. Dana bejn wieħed ieħor huwa il-ġist tal-ċerimonja uffiċjali illi permezz tagħha tfakkru l-attakki u t traġedja enormi tas-sena li għaddiet tal-11 ta' Settembru. Il-President George Bush ehm, ukoll qiegħed ifakkar ehm, naturalment l-attakki li saru fuq il-Pentagon u f'Pennsylvania s-sena li għaddiet, però aktar tard illum huwa għandu jiġi hawnhekk fi New York eh, b'mod partikolari għax għada eh, mistenni indirizza lill-ġnus Magħquda eh, dwar dan jiena nitkellem aktar tard għada. L-istess kif ehm, forsi ngħid xi ħaġa wkoll dwar attivitajiet oħra ta' kommemorazzjoni li ser isiru hawnhekk fi New York matul il-ġurnata kollha, dawn huma kommemorazzjonijiet simili wkoll għal oħrajn illi qegħdin isiru madwar id-dinja, però eh, b'mod partikolari jiena l-lejla fi ħsibi nattendi attività paċifista illi sera ssir fi Greenwich Village, attività illi tixbet l-attenzjoni wkoll lejn eh, l-ekkim sejħa gwerra eh, kontra t terrorizmu għax niskerħu kemm niskerħu u aħna kontra it terrorizmu kemm aħna kontra t terrorizmu eh, wieħed ma jista' qatt jiġġustifika wkoll il-vjolenza u l-azzjoni militari li qiegħda ssir eh, fisem il-libertà u fisem il-paċi, eh, però dan huwa eh, din hija sitwazzjoni forsi kontradittorja, speċjalment għal dawk li forsi bħali jemnu fi spirtu paċifista. Naturalment, ehm, il-politiċi illi qegħdin jużaw eh, l-azzjoni militari biex eh, jerġgħu joħolqu sens ta' stabilità politika għandhom raġunijiet tagħhom għalfejn qegħdin jagħmlu dak. Jiena għada nerġa' inkun magħkom b'kummenti iktar eh, f'dan ir-rigward ehm, sew wara l-indirizz li nazzjon illi se jagħmel il-President Bush il-lejla anka l-attivitajiet Ehm, ta' kommemorazzjoni li qed isiru minn paċifisti u minn oħrajn hawnhekk fin New York u madwar id-dinja, kif ukoll ehm, il-laqa tal-ġnus maquda għada li fost affarijiet oħra hemmhekk ser jiġi diskuss dwar kif għandha titkompla u jekk għandix titkompla bil-mod kif qed eh, jiġi stabbilit mill-Gvern tal-Istati Uniti il-gwerra fuq it-terrorizmu. Dik kienet xandira ta' Toni Sant fis-sensiela dwar il-ħdax ta' Settembru minn perspettiva Maltija. Għal aktar tagħrif ara l-websajt maltamedia dot com.